Tad aš klausiu, ar Dievas atstumė savo tautą? Jokių būdų. Juk ir aš izraelitas iš Abromo palikuonių, iš Benjamino genties. Dievas neatstumė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Ar nežinote, ką sako raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Dievo Izraeliu? Viešpatie, jei žudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus, aš vienas belikau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau dar septynis tūkstančius vyrų, kurių keliai nesulinko prieš baalą. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. Bet jei malonės, tai ne dėl darbų, antraip malonė nebebūtų malonė. Tai kaipgi? Izraelis nepasiekė to, ko buvo siekęs. Pasiekė tik tai išrinktoji dalis. Kiti užkėtėjo, kaip parašyta. Dievas siuntė jiems svaigulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausys negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovidas sako, jų vaišių stalas te pavirsta spastais, žabangais, suklupimo pinklėmis ir atpildu tegul apspanksta jų akis, kad neregėtų, ir jų nugarą laikyk nuolat sulenkta. Tad aš klausiu, ar jie taip suklupo, kad ir pargriūtų? Niekų būdu. Tik per jų suklupimą pagonių tautoms atėjo išganimas, kad jos paimtų pavydas. Bet jeigu jūs suklupimas reiškia pasaulio praturtinimą, o jų mažas skaičius pagonių praturtėjimą, tai ką duos jų visuma. Jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau, būdamas pagonio apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Juk jeigu jų atmetimas pasauliu reiškia sutaikymą, tai kągi reikštų jų prieimimas jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių. Jei pirm kepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos nulauštos, o tu, laukinis alyvmedis, esi jų vietoje įskiepytas ir tapę šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, tai bent nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. Gal pasakysi, šakos nulauštos tam, kad aš būčiau įskiepytas. Gerai, jos netikėjimo nulauštos, o tu stovi tikėjimu. Tad nesipuikuok, verčiau bijok. Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai kažin ar pagailės tavęs. Įsižiūrėk į Dievo maloningumą ir griežtumą. Nupuolusiems griežtumas, o tau Dievo maloningumas. Jei laikysiesi jo maloningumo, antraip ir tu būsi iškirstas. Bet ir anie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galę ir vėl priskiepyti. Tad jeigu tu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai dar lengviau anie bus priskiepyti pagal prigimtį savajame alyvmedyje. Kad jūs, broliai, per aukštai apie save nemanytumėte, pasakysiu jums paslapti. Dalis Izraelio tautos lieka užkėtėjusi, kol įeis pagonių visuma O tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta. Iš Siono kalno ateis gelbėtojas ir nukreips nedorybės nuo Jokūbo. Ir tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai. Bet žiūrint iš rinkimo, jie numilėtiniai dėliai savųjų protėvių juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų o Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme. Kokie neištyriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Amen.